Hrvatski radio, obrazovni program. Godina je 1914. U kolovozu Njemačka je vojska postupajući prema planu feldmaršala Alfreda von Schlieffena poput parnog valjka pregazila neutralnu Belgiju i pokušavala je kod Pariza okružiti glavninu francuske vojske i britanske ekspedicijske snage. Na istoku Austrougarska i ruska vojska raspoređivale su se duž 450 km dugog fronta. Front se protezao od tromeđe Austrougarske, Rusije i neutralne Rumunjske, preko Karpata do Krakova u Austrijskoj Poljskoj. Na austrijskoj strani niz je tvrđava branio prilaz strateški važnim prijevojima na Karpatima. Najmodernije od tih tvrđava bile su one u gradovima Lavovu i Pžemislu. U jednoj su stvari Njemačka i njezini protivnici, Velika Britanija, Francuska i Rusija imali zajedničko mišljenje. Od svih vojski koje su ušle u rat, Austro-Ugarska se vojska činila najslabijom. Potvrdu za takvo mišljenje nalazili su u nacionalnom sastavu Austro-Ugarske monarhije. 44% podanika cara Franje Josipa bili su Slaveni, 28% Njemci, 18% Mađari, 8% Rumunji i 2% Talijani. Mnogi su smatrali da će u prvim okršajima austrougarske vojske sa ruskom i srpskom vojskom većina slavenskih vojnika prijeći na stranu neprijatelja. Ali austrougarska vojska nije gubila bitke zbog nelojalnosti slavenskih podanika. Razloge slabosti te vojske trebalo je tražiti negdje drugdje. Austro-ugarska vojska bila je naoružana zastarjelim naoružanjem. Topova je imala premalo, a i to malo topova je imalo kratak domet. Dvije trećine pušaka bile su stare više od 25 godina. U rujnu, mjesec dana nakon početka rata, jedinice koje su držale vitalno važne prijevoje u Karpatima bile su naoružane puškama u koje se mogao umetati samo jedan metak. Transport u Austro-Ugarskoj vojsci bio je tako oskudan da su morali oduzimati od seljaka zaprežna kola koja su u blatu Galicije i Karpata postala neupotrebljiva ali bez obzira na tako loše stanje u vojsci, načelnik Austrougarskog glavnog stožera, Feldmarshal Konrad von Hetzendorf, odlučio je da njegova vojska prva napadne na istočnu frontu. Hetzendorf je htio napasti rusku vojsku prije nego što ona dovrši svoju mobilizaciju, ali i napad na Srbiju činio mu se primamljivim, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Načelnik stožera Austro-Ugarske, Konrad von Hetzendorf, je očekivao obećani njemački napad na ruski dio Poljske i do zadnjeg časa se zapravo odvoumio što će sa tih 48 divizija koliko su predvidile da se rasporedi u, u Galiciji. Da li da ih sve pošalje u Galiciju, da li da dio pošalje na Srbiju, a sama njegova naređenja su zapravo bila prilično kontradiktorna upravo zato što eto, ni sam nije znao hoće li na Galiciju, hoće li na Srbiju, što će napraviti Njemci te njegove kontradiktorne e, naredbe izazvale su potpuni kaos na željeznici i do 28. kolovoza je zapravo samo 31 divizija stigla u Galiciju, ali dio njih je bio neraspoređen ili loše raspoređen, pa se znalo dogoditi da su neke divizije po 150-200 km daleko od mjesta gdje su po ratnim planovima e, trebale biti. No, bez obzira na sve to, Konrad je htio ofenzivu. E, Rusi su sa četvrtom armijom, ipak su oni prvi krenuli u ofenzivu, napali Austro-Ugarsku i to baš tamo gdje je Austro-Ugarska bila jaka. No, međutim, pristiglo je ovaj, pojačanje Rusima, pa su se Rusi nekako uspjeli spasiti. To je bio taj rat izuzetno krvav na istoku u Kolovozu i Rujnu. 1914. djeluje kao jedna tako velika greška i velika buka u komunikacijskom kanalu. Svako malo je netko naletavao na suparničku armiju jer nije znao da se ona tamo nalazi. E, peta armija je krenula u pomoć četvrtoj, peta ruska armija je krenula u pomoć ruskoj četvrtoj, ali je naletila na četvrtu austrougarsku armiju i jedva izbjegla pokoljavanje i potpuno uništenje. U međuvremenu austrougarska treća armija, koja zapravo nije trebala raditi ništa, nego je trebala sačekati drugu armiju koja se još naravno uopće nije niti uspjela formirati radi toga što je Hetzendorf uspio izazvati kompletan kaos u vlastitoj vojsci i prometnom sustavu, je naletila na rusku treću i osmu armiju, pa je hitno u pomoć poslana četvrta armija, tek toliko da austrougarska treća armija ne bude e, uništena. E, no, zapovjednik treće armije austrougarske, Brudeman je jedan od e, najnedarovitijih vojskovađa u Prvom svjetskom ratu, iako u Prvom svjetskom ratu bilo strahovito puno nedarovitih je svejedno napao, kako od rijeke Zlata Lipa, rusku treću armiju, i naravno bio je razbijen, i to prilično temeljito. No međutim, e, ruski zapovjednik je propustio priliku, pa se ovaj Brudiman uspio povući. U međuvremenu je nekako stigla i druga austrougarska armija koja se nekako uspjela s brda, s dola, više manje ovaj, e, skupiti. A načelnik stožara austrougarske vojske, Konrad von Hützendorf, je ignorirao sva upozorenja da su Rusi brojniji E, da su njegove trupe vrlo umorne, e, slabo naoružane i da je zapravo barem njegova treća armija, ako ne je kompletna vojska u Galiciji, već poražena i da bi se trebalo zapravo povući i stabilizirati obranu. Nego on lijepo ovaj Brudemanu koji je već doživio nekoliko težih poraza, naredio novi napad koji je Brudeman i pokrenuo 29. i 30. kolovoza i koji je naravno doživio potpunu propast sada je u pozadini austrougarske vojske zavladao potpuni kaos. Ceste su bile zakrčene izbjeglicama, bio dovoljan samo povik, kozaci dolaze, da ljudi počnu bježati. Izbjeglice i njihova kola miješali su se s transportima austrougarske vojske koji su jedinicama na bojištu trebali donijeti streljivo, hranu i pojačanja. E, sad je Konrad shvatio o čemu se radi pa je naredio povlačenje i to zapadno od Lavova, dakle Lavov ili Lember po njemački je trebalo napustiti, na rijeku e, Verešicu, no međutim problem je bio u tome što to povlačenje uopće nije bilo isplanirano ni pripremljeno, pa ono je zazvalo doradnje kao u austro-ugarskoj vojsci. E, jasno, Rusi su iskoristili priliku, ušli su u Lavov, a zanimljivo je da je treća armija, treća ruska armija ušla u Lavov iako je imala naređenje da pomogne petoj ruskoj armiji, ali su među vremenu peta ruska armija našla u vrlo teškom položaju, ali kako se zapovjednik treće armije, general ruski, htio proslaviti, on je ipak odlučio neće on pomoći svom kolegi, nego će on lijepo ući u lavov i steći malo ratne slave. Na sjeverozapadu tog fronta, gdje je Austro-Ugrska i postigla neke uspjehe, e, početkom rujna krenula je nova ruska ofenziva, koja je započela četvrta armija, E, koja je rezultirala izbacivanjem Austrougarske iz Lublina i e, Austrougarska vojska se povukla na lijevu obalu Viske, Visle. U međuvremenu je ojačana peta armija koju je malo prije trebalo e, spašavati udarila na četvrtu austrougarsku armiju koja je svako malo koja je imala najveće pehone ili nekog spašavala ili bi naletila na jednu do dvije ruske armije za koje nije znala da se to baš tamo nalaze. Ovaj, udarala je dakle na, na tu četvrtu austrougarsku armiju i 9.9. 9. rujna je Austro-Ugrskoj i 3. i 4. E, armiji zaprijetilo opkoljavanje i potpuno uništenje. U tom trenutku austro je zatražila pomoć od Njemaca, ali u tom trenutku su Njemci bili usred bitke na Marni i nikako im nisu mogli pomoći. I 11.9. Konrad von Hetzendorf, koji je u međuvremenu ipak konačno i prikupio nekakve informacije i shvatio što se sa njegovom vojskom u Galiciji događa, je sad naredio generalno povlačenje u svojoj čuvenoj povijesti Prvog svjetskog rata britanski vojni povjesničar Sir Basil Little ovako je naslovio poglavlje o bitkama kod Lemberga ili Lavova. Konrad von Hetzendorf, čovjek koji se igrao svojim vojskama i razbio ih. Kod Lemberga Austro-Ugarska je izgubila oko 400 tisuća vojnika. Njih 300 tisuća palo je u rusko zarobljeništvo – nakon povlačenja austrougarske vojske u ruskom okruženju ostalo je 150 tisuća austrougarskih vojnika koji su činili posadu tvrđave Pšemisl. 30. ožujka 1915. godine posada te tvrđave predaće se ruskoj vojsci. Ni austrougarski napad na Srbiju nije donio očekivanu pobjedu. U nekoliko bitaka na rijekama Drini i Savi srpska je vojska nanijela teške poraze austrougarskoj vojsci. U rujnu srpska je vojska čak prešla Drinu i krenula prema Sarajevu. U Sarajevu je zavladala panika, pa je čak Gavrilo Princip, ubojica Franje Ferdinanda i njegove supruge, premješten iz Sarajevskog zatvora u Češku. Nalet srpske vojske je zaustavljen i ona je odbačena natrag preko Drine, ali austrougarska ofenziva koja je uslijedila nakon toga prodora ponovno je doživjela propast. Do kraja studenog 1914. godine od 200.000 tisuća austrugarskih vojnika koji su sudjelovali u bitkama sa srpskom vojskom, njih je oko 40.000 bilo poginulo, zarobljeno ili ranjeno. Grad Ipr smješten je u pokrajini Flandriji u zapadnoj Belgiji. Flandrija je dobila svoje ime u 8. stoljeću, a riječ Flandrija navodno znači nizina ili poplavljena zemlja. U srednjem vijeku Ipr se obogatio trgovinom vune. Ponosio se svojim srednjovjekovnim bedemima i katedralom u kojoj je pokopan Cornelius Jansen, biskup Ipra i osnivač jansenističke sekte ali mjesto u povijesti Ipra nije zaslužio bogatstvom stečenim od trgovine vunom ili svojim srednjovjekovnim građevinama, ma kako one lijepe bile. Svoje mjesto u povijesti taj je grad dobio zahvaljujući činjenici da se oko njega nalaze 120 groblja s tijelima vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu. Krajem 1914. godine vojnici britanskih ekspedicijskih snaga nevjerovatnom su hrabrošću zaustavili prodor njemačke vojske prema lukama u Engleskom kanalu. U toj prvoj bici kod Ipra britanske su snage gotovo uništene. Godine 1915. u travnju počet će nova, druga bitka kod Ipra i opet će taj grad po nečemu ući u povijest. U travnju 1915. njemački glavni generalštab odlučio je eliminirati taj potencijalno prilično neugodni džep kod Ipra i eliminacijom tog džepa obnoviti prijetnju lukama na Lamanšu u prvom udaru se, zapravo za prvi udar, je bol da Albrecht dobio dozvolu da koristi, masovno koristi plin. I do 8. travnja su cilindri sa klorinom isporučeni, no međutim 14 dana je vjetar puhao u krivom smjeru. Bojni otrovi prvi put su upotrebljeni u Prvom svjetskom ratu 3. siječnja 1915. kod Bolimova na istočnom frontu. Ali taj bojni otrov nije bio smrtonosan. Izazivao je samo suze kod ruskih vojnika i njima nije ni najmanje smeta u borbi. Ali kod Ipra upotrebljen je puno opakiji bojni otrov, klorin. 6000 cilindara napunjenih sa 160 tona tog bojnog otrova proizvedeno je u tvornicama koncerna IG Farben i u travnju dopremljeno na bojište kod Ipra. I plin je pušten 22. travnja u 5 sati poslje podne zelenkasto žuti plin koji je vremenom postajao plavo-bijele boje. Više tako nalik na, na jednu izmaglicu, ovaj, dok ga je vjetar nosio prema francuskim položajima. taj plin je bio kompletno, njegova masovna upotreba bila kompletno iznenađenje za vojnike, zapovjednike Antante. Oni nisu imali praktički nikakvog efikasnog protuoružja, za njega nikakvih obrambenih sredstava. I stvorena je rupa u, u obrani širine otprilike 8 km. E, no, usprkos tom prodaru, Albrecht nije imao dovoljno snaga da bi eksploatirao taj prvotni uspjeh i iznenađenje. Sljedećeg dana su saveznici izradili nekakve prilično primitivne gas maske koje su se obično svodile na nekakve krpe ili gaze natopljene vodom, koje bi stavljali preko usta i, i nosa. Smatrali su da to koliko toliko može zaštititi i vojnike i zapovjednike ukoliko dođe do novog napada plinom. Pokušali su tog dana čak i nekav ograničeni protuudar koji nije uspio. 24. travnja su Njemci izvršili novi napad plinom, ali ovaj put na, su napali Kanadžane i ponovo je i taj napad plinom, praćen naravno i artiljerijskom podrškom i mitraljskom vatrom i tako dalje, ovaj, rezultirao probijanjem fronte i taj džep kod e, Ipra je bio sveden na otprilike 50 kvadratnih kilometara, riječ je bilo o džepu dimenzija otprilike 10 puta 5 kilometara. Sljedećih tjedana su napadi i protunapadi bili prilično jaki i prilično žestoki, ali se saveznici, odnosno Antanta se nije povlačila a Njemci s druge strane nisu imali dovoljno snaga da izvrše oni završni udar i da riješe taj problem džepa kod Ibra. E, britanski general Smir Dorien je predložio povlačenje na novu obrambenu liniju koja bi bila samo 5 km istočno od samoga grada e, Ipra, a zapovjednik britanskih ekspedicijalnih snaga Sir John French ga je praktički čim je ovaj to predložio smijenio to bila vjerojatno prilično velika greška, ali Smir Dorijen bio vjerojatno najsposobniji trupni zapovjednik kojeg su Britanci imali uopće u Prvom svjetskom ratu. Ubrzo nakon toga foš francuski general Foch je priznao Frenchu da francuski u to doba još uvijek vrhovni zapovjednik Joffre, planira jednu veliku ofenzivu i da bi se zbog te ofenzive, odnosno zbog oslobađanja snaga, da bi se trebalo kod Ipra malo povuče, a povlačenje je izvršeno točno na onu liniju koju je zagovarao Smir Dorijen, pa je to ispalo da je taj čovjek bez veze smijenjen na kraju. Druga bitka kod Ipra potrajala je do kraja svibnja 1915. godine. Džep koji su Njemci namjeravali uništiti samo je neznatno smanjen, ali svi su zapamtili tu bitku po upotrebi bojnih otrova. Will Irvin, dopisnik New York Tribuna, ovako je 24. travnja izvijestio svoje čitatelje o upotrebi klorida. Priroda plina kojeg prenose njemačke granate ostaje tajna. Kakav god taj plin bio, on se širi brzo i ostaje blizu zemlje. Vjeruje se da nije posebno smrtonosan. Čini se da sladava svoju žrtvu, izbezumiju i izbaci je iz bitke bez da ubija mnoge. Bolji pregled nad situacijom imali su zapovjednici u rovovima – Prvi bataljun Dorsetske pukovnije bio je jedna od prvih jedinica koji su osjetile posljedice novog oružja. Zapovjednici tog bataljuna ovako su izvijestili o stanju svojih vojnika. Nekih 200 vojnika prošlo je kroz moje ruke. Neki su umrli pored mene, neki su umrli na putu do bolnice. S mnogima sam morao raspravljati jesu li već mrtvi ili nisu. U stvari, 90 vojnika poginulo je u rovovima, a od njih je 207 koji su stigli do previjališta, 46 skoro je odmah umrlo, dok ih je 12 preminulo nakon dugih muka. 27. travnja Will Irvin poslao je New York Tribune novi izvještaj iz Ipra. Plinska izmaglica koju su Njemci upotrijebili protiv francuskih divizija kod Ipra prošlog četvrtka uvodi novi element u ratovanje. Napadu od prošlog četvrtka prethodilo je podizanje zeleno-sivog oblaka izmaglice. Izmaglica se spustila na zemlju poput močvarne magle i, nošena živahnim vjetrom, napredovala prema francuskim položajima. Kod francuskih vojnika ta je maglica uzrokovala silovitu mučninu, nemoć i na kraju bi uslijedio potpuni kolaps vojnika. Druga bitka kod Dipra završena je krajem svibnja 1915. godine. Džep koji su njemačke snage nastojala uništiti neznatno je smanjen nijedna strana nije ostvarila odlučnu pobjedu. Prva bitka kod Dipra nagovjestila je dolazak Hrovovskog rata na zapadnom frontu. Druga bitka kod Dipra nagovjestila je buduće bitke u kojima će vojnici obiju strana stradavati od strojničke i topničke vatre i biti trovani bojnim otrovima. A vojnici su sve to podnosili kako bi se od neprijatelja osvojilo nekoliko kilometara beskorisnog zemljišta. Početkom rujna 1915. godine među vojnicima na zapadnom bojištu i u pozadini proširio se glas da sile Antante spremaju veliku ofanzivu, koja treba probiti njemačku obranu. U Antantinim redovima raslo je samopouzdanje. Činilo se da se francuska vojska oporavila od velikih gubitaka, a u Francusku su počele pristizati nove britanske trupe. Međutim, samopouzdanje nije obuzelo sve. Neki vojni zapovjednici počeli su sumnjati u način na koji se vodio rat na zapadnom frontu. Jedan od tih zapovjednika bio je general Sir Henry Rawlinson, zapovjednik britanskog korpusa u Francuskoj. Moj novi front ravan je poput mog dlana. Teško je naći bilo kakav zaklon. A moj zapovjednik kaže mi da trebam otvoreno napasti, jer tako to i Francuzi rade i u tome se jako trude. To će nas skupo koštati i na taj način nećemo daleko stići. Slično je mišljenje imao i feldmaršal Lord Kitchener. Britanski ministar rata je jedan od rijetkih vojnika koji nije dijelio mišljenje da će rat završiti do Božića. On je smatrao da će rat potrajati čak do 1917. godine. General Joffre i general French rekli su mi u studenom da ćemo gurnuti Njemce preko granice. U istu stvar su me uvjeravali u prosincu, ožujku i svibnju. I što su učinili? Napadi su bili vrlo skupi i završili su ni u čemu. Ali bez obzira na sve te prve sumnje u način vođenja rata na zapadnom frontu, Antanta je planirala novu ofenzivu. Franski general Joffre je odlučio pokrenuti jedan novi veliki napad u jesen 1915. godine. E, ruska katastrofa kod Gorlice Tarnova je svakako požurivala savezničku akciju na zapadu, jer je trebalo rasterećiti saveznika na istoku. Eh, s druge strane, Žofar je računao na britansku, kako su i Britanci nazvali, novu armiju, koja je bila navodno jačana ikad i koja je bila jača od, onog izbornog, od onih izbornih britanskih ekspedicijalnih snaga koje su se još u kolovozu 914. iskrcale na kontinentu i zapravo su do jeseni te godine bile uništene te, snage u borbama. Eh, I računa na to da su Njemci na zapadu slabiji no što su inače, upravo radi svoje zauzetosti na istoku. Glavni cilj te operacije je zapravo bio eliminirati jedan njemački džep kod Vimija. Prilično mali džep i tako nepretjerano značajan, ali u tom pozicionom ratu svi takvi mali džepovi i džepići su dobivali puno veće značenje na što su ga zapravo realno imali. E, istovremeno je organizirana još jedna ofenziva u Šampanji, to je takozvana druga bitka za Šampanju. I taj napad potpore se trebao provesti istovremeno kada je ta bitka u pokrajini Artoa. E, Heg, zapovjednik prve britanske armije, je bio protiv ofenzive. Naime, on je raspolagao sa devet opremljenih divizija, a procijenio je da mu treba barem 36. On je inače volio igrati jako na, ovaj, na, na sigurno. Osim toga, Britanci, koji su trebali imati dosta veliku ulogu u toj bici za, za su imali veliku, velikih problema zbog e, nedovoljnog broja granata i zbog e, slabe kvalitete tih granata. E, primjerice, Velika Britanija je u to vrijeme proizvodila 22.000 granata dnevno, Francuska 100.000, a Njemačka čak 250.000 komada dnevno. A britanske granate su bile i daleko najnekvalitetnije i imali su prilično slabu probojnu moć. Zato je Heg kao na kompenzaciji inzistirao na upotrebi plina, masovnoj upotrebi plina i on je dobio dozvolu da masovno koristi plin. Napad je počeo 25. rujna i Hegi odlučio, kad je već dobio dozvolu za taj plinski napad, potrobati Njemce. No međutim, vjetar je iznenada okrenuo smjer, pa je on vrlo uspješno potrobao vlastitu vojsku. Osim toga, artiljerijska priprema nikako nije mogla biti dovoljno dobra zbog ovih nedostataka u, o kojima smo malo prije ovaj, govorili. I ona je rezultirala time da su mnoge čvrste točke njemačke ostale, vatrene točke ostale praktički nedirnute, da se posebno odnosilo na mitraljeska uporišta. Naravno, Heg je svejedno pokrenuo napad, pješarijski napad, i sad su ta pješar, uporišta pokazala svu svoju snagu, moć i koliko mogu biti strašna. Naime, početkom Prvog svjetskog rata mitraljez je bio tretiran kao ofenzivno oružje. I Njemci su primjerice imali u sklopu svake divizije jednu bojnu koja je bila mitraljska bojna i koja je bila zadužena za proboje u neprijateljskoj obrani. Naprosto je bila riječ o jednoj bojni koja je imala e, veliku vatrenu moć i mogla je koncentrirati veliku količinu vatre po izabranoj točki. E sad u ovom statičnom ratu koji se vodi od jeseni 1914. mitralje se pokazuje koliko on može biti zastrašujući za vojsku koja napada. Jednostavno se na dobro mjesto postavi mitraljesko gnjezdo, čeka se da neprijateljska pješadija krene u proboj i samo se, što bi se reklo, šara po njoj. I dok su britanske snage bile ubijane strojničkom vatrom na bojištu kod Losa, britanski 11. korpus stajao je iza britanskih linija. Naime, taj je korpus određen za pričuvu koja bi nakon proboja njemačkih linija trebala biti ubačena u taj prostor i nastaviti prodor u dubinu iza njemačke linije obrane. Ali kako do proboja nije došlo, taj se korpus nije pomakao s mjesta. Što se tiče šampanje paralelne ofenzive, prvi dan je protekao izvrsno za Antantu, same njemačke snage na e, tom dijelu zapadnog bojišta bile su relativno slabe. međutim, nakon prvog dana došlo je do zastoja. Prvo, Njemci su svoje trupe prebacali na svoju drugu liniju, koja je bila također izvanredno pripremljena za sve defanzivne zadatke. A jedan od uzroka kraha cijele ofenzive u Šampanji je taj što je do e, drugog dana francuska artiljerija, francusko topništvo iznimno uspješno i iznimno precizno cijelog dana bombardiralo i gotovo potpuno uništilo vlastitu desetu diviziju, takozvanu kolonijalnu. E, naprosto oni su mislili da se na tom mjestu trebaju nalaziti Njemci, a Njemci su se povukli, ovi su ušli, deseta kolonijalna divizija je ušla u taj prostor, naprosto je bila uništena od topničkog udara vlastite vojske. Naravno, u međuvremenu su Njemcima stigla pojačanje i više nije bilo govora o bilo kakvoj ofanzivi, bilo kakvom uspjehu u tim ofanzivama. E, gubici su bili golemi, posebno na strani Antante. E, Francuzi su imali 192 tisuće ljudi izbačenih iz stroja. To nisu samo poginuli, to su i poginuli, i ranjeni i, zarobljeni. Britanci 65 tisuća, Njemci otprilike 60 tisuća. E, posljedica, jedna od izravnih posljedica je da je smijenjena Sir John French sa mjesta zapovjednika britanskih ekspedicionih snaga, a na njegovo mjesto je u prosincu postavljen heg Foš je, francuski general Foch je bio jedan od rijetkih koji je zapravo shvatio poruku te bitke i cijelog tog načina ratovanja. Cijela godina je zapravo prolazilo u vrlo sličnim bitkama na, na zapadu i on je kazao otprilike moramo prestati koristiti brutalne masovne napade koji su manje ili više i široki i duboki. Njima se nikada ne postiže cilj. On tada u tom trenutku još nije znao što treba napraviti, ali je znao da tako naprosto više dalje ne, ne treba ratovati jer nema nikakvog rezultata osim katastrofalno velikih gubitaka. Godine 1915. Antantini stratezi tražili su način na koji bi se razbila pat pozicija na europskim frontovima. Od Rusije se nije moglo tražiti da krene u odlučni napad jer je ruska vojska već počela pokazivati znakove izmorenosti. Stoga se prostor na kojem bi se trebala postići odlučna pobjeda u Prvom svjetskom ratu morao pronaći negdje drugdje. I sada je u redovima Antante došlo do podjela između takozvanih zapadnjaka i istočnjaka. Zapadnjake je predvodio general Joffre i francuska glavna komanda. Oni su tvrdili da je odlučna pobjeda u ratu moguća samo na zapadu. Istočnjaci, zapravo bili Britanci, prije svih Churchill i Kitchener, su tvrdili da se Njemačku može puno lakše poraziti kroz uvjetno rečeno stražnja vrata. A ta stražnja vrata je, to je bila Turska, Tursko carstvo. Dakle, trebalo je udariti na Tursku i tim udarom i daljnim ekonomskim slabljenjem Njemačke e, pobijediti u ratu. Upravo takav način razmišljanja je doveo do iskrcavanja na Galipolju. Cilj je bio, barem što se tiče Britanaca, pokrenuti ofenzivnu moć britanske ratne mornarice. Nadalje, cilj je bio održavati rutu stalne pomoći Rusiji kao najslabijem e, savezniku, barem kada je u pitanju Antanta, a u zamjenu je Rusija tim plovnim putovima trebala slati žito na zapad. I cilj je bio održavati stalni pritisak u Francuskoj i Flandriji, što se pokušavalo velikim brojem pa čak i dosta ambiciozno, barem povremeno, dosta ambiciozno zamišljenih ofenziva koje su redovito završavala neuspjehom. Turska je bila primamljiva meta. Već odavno je Tursko carstvo dobilo nadimak bolesnik na Bosporu i činilo se da zauzimanje Bospora i Dardanela neće biti težak zadatak. Izravnim udarom na Tursku trebalo ju je izbaciti iz rata, a ta bi pobjeda razbila pat poziciju u Europi. Winston Churchill, tadašnji prvi lord admiraliteta, smatrao je da bi kraljevska mornarica sama mogla obaviti glavninu posla. Već u veljači 1915. britanska mornarica je teško bombardirala Dardanele, što je ponovila u koncem ožujka 1915. i 28. ožujka Antantini brodovi, prije svega su to bili brodovi Velike Britanije, su ušutkali većinu turskih obalnih baterija. I minolovci su počeli uvoriti flotu u same Dardanele. Riječ je bilo o jednoj flotili od 17 brodova, no brodovi su prošli zaljev, došli su do zaljeva Uji i tamo je 7 brodova naletilo na mine, koje su postavljene otprilike 20 dana ranije, negdje oko 8. ožujka. Vice admiral Sir John de koji je zapovjedao tom flotilom, je odlučio da se e, mornarica mora vratiti, jer da mornarica ne može potpuno samostalno obaviti taj zadatak, nego je potrebna pomoć e, pješaštva. Kako jedna divizija kraljevskih marinaca obučenih za operacije iskrcavanja nije bila dovoljna, moralo se dovesti još snaga. Britansko carstvo posegnulo je za novim vojnicima u svoje dominione – iz Novog Zelanda i Australije pristigle su tri divizije uz jednu britansku i jednu francusku određene su za iskrcavanje na Galipolju. Cijela operacija počela je naopako. Zapovjednik operacije, britanski general Sir Jan Hamilton, nije imao baš nikakve pouzdane obavještajne podatke o snazi i rasporedu turskih snaga. Mjesta za iskrcavanje određena su tako da su zapovjednici nagađali na kojim bi dijelovima obale turski otpor mogao biti najslabiji i gdje bi teren bio najpogodniji. Ali nevolje su za Antantine trupe tek počele. Trupe su iz Aleksandrije primjerice isprobile mjesec dana kasnije zbog loše planiranog i loše izvedenog utovara u samoj Aleksandrijskoj luci. E, naravno, zbog toga su do trenutka kada su se Hamiltonove trupe iskrcale, Turci dobili neplanirano nekoliko tjedana da se dobro pripreme, da se utvrde, da pošalju dovoljno pojačanja na, prema Galipolju i tako dalje. E, iskrcali su se saveznici na nekoliko plaža, 25. travnja. Na dvije od tih plaža nazvane su plaže prilično nemaštovito to je je sve prošlo bez problema na problemima, na plažama SV i duplove je bilo dosta velikih problema već prilikom samog iskrcavanja. A iako je za dana sve prošlo u redu na toj plaži Y, tokom noći su turske e, trupe izvršile jedan prilično žestok protuudar na samu tu plažu. No međutim, najveći problemi su se pojavili na plaži Z, na Toj plaži su se uh, e, snage Antant iskrcale bez otpora, to je na sjeveru, dakle ta je plaža bila dosta udaljena od ovih ostalih iskrcajnih plaža. No međutim naletili su na Mustafu Kemala, kasnijeg Ataturka i njegovu 19. diviziju, a taj Mustafa Kemal je bio jedan od prilično rijetkih ljudi u Prvom svjetskom ratu koji bi se moglo nazvati vojnim genijem. Ovaj je odmah zauzeo, zauzeo cijelo područje Sari Bayer, to je zapravo jedna uzbisina koja dominira cijelim tim krajem. E, na taj način je on zauzeo praktički sve dominantne kote i praktično je ocijekao Australce i Novozelanđane koji su se iskrcali na tu plažu Z od ostalih trupa koji su se iskrcali na ove druge južnije plaže. Kada je Mustafa Kemal vidio da se novozelandski i australski vojnici iskrcavaju, zapovjedio je svojim vojnicima da na puške stave bajonete i legnu sljedećih nekoliko dana na toj su se plaži vodile divlje borbe. Prvi svjetski rat obilovao je bitkama u kojima su vojnici pokazali nadljudsku hrabrost i izdržljivost i Galipolja je jedna od tih bitaka. Izmenjivali su se napadi i protunapadi. Vojnici su ginuli u tisućama. Kada su Turci vidjeli da trupe Antante, usprko svim napadima, neće biti odbačene u more, ukopali su se. Na Galipolju je počeo rat iscrpljivanja. Svaki dan u sljedećih nekoliko tjedana izmjenjivali su se napadi i protunapadi na plažama Galipolja. Dolaskom toplog vremena među vojnicima Antante izbila je epidemija dizenterije. No, kako su Britanci, a posebno je Churchill kako zagovarao tu operaciju, sada tvrdoglavo htjeli postići uspjeh, iako zapravo više nikakvih šansi za uspjeh nije bilo, u srpnju su poslali tri nove divizije. E, Hamilton je smislio novi plan – napašće Sari Bayer, na taj način će gurnuti tu 19. diviziju i Kemala Mustafu, zauzet će dominantne kote, a istovremeno će se novi deveti korpus iskrcati u zaljevu Suvla koja je još sjevernije od mjesta gdje su se iskrcali Australci i Novozelanđali, a na taj način će on spojiti te razdvojene svoje invazijske snage. I glavni kopneni napad je započeo u noći 6. na 7. kolovoza i doživio je prilično velik neuspjeh, došlo je do jedne od najstrašnijih borbi prsa, prsa u cijelom prvom svjetskom ratu koji, kojim doista nije manjkalo takvih borbi. Te doslovce bila bajoneta na, na bajonetu. I do 10. kolovoza taj glavni kopni napad je praktički propao. E, iskrcavanje u zaljevu Subla 6. na 7. kolovoza je samo po sebi sigurno izvedeno, no međutim samo, sam taj uspjeh iskrcavanja nije dalje eksploatiran. Naime, trupe su bile e, loše opremljene, za početak većina jedinica od njih imala čak niti osnovne zemljopisne karte, a kamoli nekakve vojne specijalke. Zatim bile su slabo pripremljene. Većina časnika, posebno nižih operativnih časnika, naprosto nije imala naređenja što treba činiti nakon iskrcavanja. I oni su zapravo cijeli dan stajali u području te nizine Suvla, a u području Tenezine se inače nalazi jedno jezero, ali kako je bilo ljeto, to jezero je presušilo, ono inače vrlo često preko ljeta presuši, tako da su ovaj, te invazione snage ostale bez vode. Naravno, među vremenu su Turskoj vojsci, vojsci stigla pojačanja i uskoro je i taj za Turke neugodan, naizgled neugodan problem u zaljevu Suvla riješen i to na taj način da je 45 tisuća ljudi poginulo, od toga otprilike 30 tisuća e, gubitaka su imali saveznici, otprilike 15 tisuća gubitaka se odnosi na tursku vojsku. Zbog svih tih neuspjeha 15. listopada general Hamilton je opozvan, a umjesto njega je poslan za, za novog zapovjednika general Charles Monroe, koji je naredio da se odmah počne planirati i pripremati evakuacija što je Churchill, kojem je neuspjehom Galipolja bio i tekako ugrožen i njegov osobni prestiž, prokomentirao u stilu došao je, vidio je, kapitulirao je, iako je mondro povukao jednu od, zapravo možda jedinu stvar koju je mogao napraviti, jedan jedini možda taj logičan potez, e, povlačenje trupa koje su tamo već doista potpuno bezrazno čamile i masovno ginule i umirale od dizenterije. I to povlačenje je jedina uspješno izvršena akcija na samom ovaj, Galipolju, na cijelom tom ratištu, barem kada su u pitanju snage Antante. I ona je u dva navrata, prvo u prosincu 915. a zatim početkom siječnja 916. i završena. Cijela kampanja na Galipolje imala je za Antantu katastrofalne posljedice. Turska nije izbačena iz rata. Opskrbni put prema Rusiji nije otvoren. Kada je Bugarska vidjela katastrofu na Galipolju, pridružila se centralnim silama. Ulazak Bugarske u rat na strani centralnih sila doveo je i do poraza srpske vojske u jesen 1915. godine. Točan broj poginulih, ranjenih i nestalih vojnika nije utvrđen. Najvjerojatnije je njih oko 300 tisuća poginulo, ranjeno i nestalo u bitkama za Galipolje. Na strani Antante zabilježeno je 265 tisuća poginulih, ranjenih i nestalih. Samo je 29. australsko-novozelandska divizija dva puta uništena u borbama. Među 8566 novozelanđana koji su sudjelovali u tim bitkama zabilježeno je 14720 žrtava. Taj brojka tako čudna jer su se neki vojnici vraćali u borbu nakon drugog, trećeg pa čak i četvrtog ranjavanja. Godine 1915. u rat su ušle i ratne mornarice. Kraljevska britanska mornarica, gospodarica svjetskih mora i njemačka carska mornarica koja se desetljećima spremala za odlučni sukob s britanskom mornaricom susrele su se u bitci kod Dodger Banka 24. siječnja 1915. godine. Bitka je završila neodlučenim ishodom. Britanska mornarica nije uspjela uništiti glavninu njemačke flote. Potopila je samo jedan njemački bojni krstaš i oštetila još nekoliko brodova. Njemačka je strana bila zadovoljna što se iz prvog velikog okršaja s najmoćnijom flotom na svijetu izvukla s tako malo gubitaka. Ali na kraju su Britanci imali više razloga za slavlje, jer su uspjeli u svojoj namjeri da zadrže njemačku površinsku flotu što dalje od glavnih pomorskih puteva, od kojih je ovisio opstanak Britanskog carstva. Rat na moru dobio je novi zamah 4. veljače 1915. godine, kada je njemački admiralitet objavio novu deklaraciju. Sve vode koje okružuju Veliku Britaniju i Irsku, uključujući cijeli engleski kanal, ovim se proglašavaju ratnom zonom. Od 18. veljače nadalje svaki neprijateljski trgovački brod koji se nađe unutar te zone bit će uništen. U tim napadima neće biti moguće izbjeći opasnosti za posadu i putnike tih brodova. Neutralni brodovi također će biti izloženi opasnosti u toj ratnoj zoni, jer s obzirom na zloupotrebe zastava neutralnih zemalja od strane britanske vlade i s obzirom na nepredvidljivost koju donosi ratovanje na moru, neće biti moguće izbjeći napade na brodove neutralnih zemalja. Napadi na trgovačke brodove počeli su nekoliko dana ranije. U Prvi svjetski rat njemačka mornarica uvela je novo oružje, podmornice – Njemačka mornarica počela je neograničeni podmornički rat protiv sila Antante. 1. veljače 1915. je započela njemačka podmornička kampanja i protiv trgovačkih brodova u vodama Britanskog otoka. Gađani su neutralni brodovi, jer cilj je bio zapravo izgladniti britanski otok. E, isprava su ti napadi bili prilično efikasni, razlog je bio jednostavan. Naprosto nije postojalo efikasno protupodmorničko oružje. No, politička šteta od takvih napada bila je prilično velika. 7. svibnja potopljen je putnički linijski brod Lusitania na koji je doduše prevozio i vojni materijal, ali poginula je 1198 osoba, među njima su bilo čak 124 Amerikanca, što je naravno dovelo do jedne lavine bijesa u Sjedinjenim američkim državama. 19. E, kolovoza potopljen je ponovo britanski linijski brod Arabik. Na njemu su poginulo četiri Amerikanca tom prilikom, odnosno ne prilikom. I pritisak Sjedinjenih američkih država na Njemačkoj nakon toga bio toliko velik da je 1. rujna prekinuta neograničena podmornička kampanja, ali ipak tokom tih 7-8 mjeseci koliko je kampanja trajala potopljena je oko milijun tona brodovlja. Možda najznačajniji događaj 1915. godine bio je ulazak Italije u rat. Dugo se Italija odlučivala na čijoj će strani biti u Prvom svjetskom ratu. Nakon što ona u kolovozu 1914. nije ušla u rat, bilo je mnogima jasno da ona sigurno neće ući u rat na strani austro i Njemačke, iako je po trojnom odredbama trojnog ugovora ona mogla ući ove ovaj vrata, ali ona je iskoristila jednu nepreciznu formulaciju iz tog ugovora i nije ušla u rat na strani austro i Njemačke. Ono što je bilo zapravo glavna meta e, političara i Austro-Ugrske i Njemačke, to da ako već ne može, ne želi ući u rat na njihovoj strani, da ostane neutralna. S druge strane, glavni cilj političara Antante je bio upravo suprotan, da Italija nikako ne ostane neutralna, e, nego da uđe u rat na njihovoj strani. E, nakon što su Italijani vagali jednu i drugu stranu, tko im daje više, naprosto su licitirali, na kraju, najbolju ponudu dale su sile Antante. 26. travnja 1915. godine potpisan je Londonski ugovor. Članak četvrti Prema ugovoru o miru, Italija će dobiti Trentino, Cisalpinski Tirol sa svojim zemljopisnim i prirodnim granicama, kao i Trst, Grofovije, Goricu i Gradisku, svu Istru sve do Kvarnera, uključujući i Volosko te Istarske otoke. Članak peti Italiji će biti dana provincija Dalmacija unutar svojih sadašnjih administrativnih granica. Međutim, jedno je bilo crtati karte za zelenim stolom, a drugo je bilo izboriti te promjene na ratištu. A talijanska vojska nije baš bila ubojita vojna sila, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Italija je ušla u rat zapravo prilično nespremna. Ona je u tom trenutku imala nekih 35-36 milijuna stanovnika, opću vojnu obvezu je imala od 1907. godine, ali je samo jedna četvrtina onih koji su potpadali tu opću vojnu obezu bila zvana u vojsku, ali naprosto nisu imali novaca da zovu sve koji su trebali ići u vojsku. Vojska je bila dosta slabo naoružana, iako su same 1914. godine e, Talijani dosta unapredili svoje topništvo. Pješadija im je bila dosta slabo i bjedno opremljena, što je zapravo rezultiralo neočekivano velikim gubicima u prvim mjesecima rata, jer su poslali vojsku u rat bez šljemova, što je imalo katastrofalne posljedice na Soči, ne toliko zbog šopnela od granata, nego kako se, se te bitke na Soči su odvijale na 1500 čak i na više od 2000 metara nadmorske visine, e, granate bi naprosto mrvile stijene. I onda bi te stijene postale zapravo smrtonosni meci koji su ubijali mnoge talijanske vojnike. E, koliko toliko je bila talijanska mornarica pripremljena za rat, ona nije bila velika, barem ne u usporedbi sa eh, njemačkom ili britanskom mornaricom, ali se moglo ravnopravno nositi sa austro-ugarskom mornaricom i bila je dosta moderna. Imali su pet, a ubrzo po iz, svom ulasku u Prvi svjetski rat su završili i šesti bojni brod tipa Dreadnought. Malo su im duše lake krstarice, ali je mornarica svakako bila bolji dio njihove vojske. I tako je otvoren novi europski front – talijanska i austrougarska vojska sukobile su se na rijeci Soči. Godine 1915. vodile su se četiri bitke na Soči. Riječ je o jednom vrlo čudnom ratištu. E, gotovo od prvog trenutka je riječ o statičnom ratištu. Te prve godine 1915. je glavni cilj napada talijanske vojske bila je Gorica i pokušajem zauzimanja Gorice otvorili bi si jedan prirodni put za ulazak dalje u Austro-Bugarsku, što im nije uspjelo. E, ono što je bilo dosta, što je dosta važno za, za kazati je to da se Austro-Ugarska branila u pravilu sa inferiornim snagama, ali je teren bio takav da je on pružao naprosto mogućnosti za to. Osim toga, Austro-Ugarska je već imala godinu dana otprilike godinu dana rata iza sebe i nekakvo e, ratno iskustvo, što Italija nije imala. I ono što također valja imati na, na umu da je Austro-Ugrska potpuno svjesna. na Soču slala jako puno Hrvata i Slovenaca, posebno Hrvata iz Dalmacije. Naprosto sama ideja kako Hrvata iz Dalmacije, tako i iz Istre, naravno i Primorja, tako i Slovenaca iz e, Istre o tome da bi Italijani bili novi gospodari je njima recimo je zbog toga proključala krv i isti ljudi koji se samo koji tjedan prije toga u Galiciji prilično nevoljko borili, pa čak i dosta često predavali ili prelazili na, na drugu stranu, su se najednom počeli boriti kao lavovi. E, uvjeti su bili ekstremno teški. To je bilo po 2000 metara nadmorske visine, neke glavne kote su bile na po 2100-2200 metara. E, hladnoća, duboki snijeg, e, izuzetno teško je bilo dopremiti potrebnu opremu. A sad treba znati recimo da su mitraljaska postolja obično bila od ljevanog čelika, ali koji put nisu bila od ljevanog čelika nego od kamena. To doslovce bile gromade teške nekoliko desetaka kilograma koje su ljudi nosili tako visoko. Magraci ili mazge to nisu mogli iznijeti, ali ljudi jesu. Prva od 12 bitaka na rijeci Soči počela je 23. lipnja 1915. godine. Austro-Ugarska vojska borila se već na dva fronta i na Soči je u tom trenutku mogla rasporediti samo sedam divizija ali zapovjednik austrougarskih snaga na Soči bio je general, kasnije feldmaršal Svetozar Borojević, koji je u bici kod Limanova Lapanova već jednom spasio Austrougarsku od propasti. U prvoj bitci na Soči Borojevićeve jedinice uspjele su obraniti svoje carstvo. Tako je bilo još tri bitke koje su se vodile na toj rijeci tijekom 1915. godine. Žrtve na obje strane bile su velike. Samo je Austro-Ugarska vojska u te četiri bitke imala 120 tisuća što poginulih, što ranjenih, što nestalih. Ono što je bitke na Soči izdvajalo od ostalih bitaka u Prvom svjetskom ratu bio je veliki broj ranjenih. Naime, topovske granate odlamale su kamenje sa stijena i to je kamenje uzrokovalo teške ozljede, posebno glave i očiju. U toj će 1915. godini Njemačka i austrougarska vojska nanijeti težak poraz ruskoj vojsci kod Gorlice Tarnova. Austro-Ugarskoj vojsci na frontu sa Srbijom doći će u pomoć njemačke jedinice i slomiti srpski otpor. Srbija je bila okupirana, ali dio srpske vojske u dugom povlačenju kroz Crnu Goru i Albaniju do otoka Krfa uspio je izbjeći zarobljavanje. U 1915. godini postalo je jasno da je Prvi svjetski rat po žrtvama i patnjama vojnika i civila nadmašio sve dotadašnje sukobe u ljudskoj povijesti. Ali pravi će pakao nastupiti sljedeće, 1916. godine. Povijest četvrtkom. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Majda Makovec i Ivan Kojundžić. Emisiju su snimili Nikolina Čulum i Štefica Mahalec, a emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.